บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดิต้องการ อยากนี่ช o c h จคุณอยากทำอะไรช o c h จ e คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Chcete hrať futbal? คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม Chcete navštíviť priateľov? ต้องการ อยาก Chcieť. ดิฉันไม่อยากมาสาย Nechcem prísť neskoro. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น Nechcem tam ísť. ดิฉันต้องการกลับบ้านดิฉันต้องการอยู่บ้านดิฉันต้องการอยู่คนเดียวคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม Chceš tu jesť? คุณอยากนอนที่นี่ไหม Chceš tu spať? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zajtra odcestovať? คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zostať do zajtra? คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Chcete zaplatit účet až zajtra? คุณอยากไปดิสโก้ไหม Chcete ísť na diskotéku? คุณอยากไปดูหนังไหม Chcete ísť do kina? คุณอยากไปร้านกาแฟไหม Chcete ísť do kaviarne?